บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดการเตรียมตัวเดินทาง rejseforberedelser คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Du skal pakke vores kuffert อย่าลืมอะไรนะ Du må ikke glemme noget. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Du har brug for en stor kuffert. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Glem ikke passet. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Glem ikke flybilletten. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Glem ikke r e j s e c h e c k e n e เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Tag solcreme med. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Tag solbrillerne med. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Tag solhatten med. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Vil du tage et bykort med? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Vil du tage en guidebog med? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Vil du tage en paraply med? อย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ Husk bukserne, skjorterne, sokkerne. อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ Husk slipsene, bælterne, herrejakkerne. อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Husk pyjamaserne, natkjolerne, t-shirtene. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะและรองเท้าบูท Du har brug for sko, sandaler og støvler. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Du har brug for lommetørklæder, sæbe og en neglesaks. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Du har brug for en kam, en tandbørste og tandpasta.